İsmi Şuhan bildin mi var? Bahçelerde yurdun mu var? Bencileyim derdin mi var? Garip garip ötme bülbül Bencileyim derdin mi var? Garip garip ötme bülbül Bir aşıksın güle Gülün halinden kim biler Bahçedeki gonca güle Dolaşıp söz atma bülbül Bahçedeki gonca güle Dolaşıp söz atma bülbül Pervaz olur yaşar mısın? Denizler ya geçer misin? Bencilerin açar mısın? Garip garip ötme bülbül Bencilerin açar mısın? Garip garip ötme bülbül Yunus vücudum bak derken Cihanda mislim yok derken Seher vakti Allah derken Bizi de unutma bülbül Seher vakti Allah derken Bizi de unutma